anasema wasadaqa rasulullah na amesema kweli mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama aliposema illa tafaaluhu msipolifanya hilo takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir itapatikana fitna kubwa na ufisadi mkubwa kabisa takun fitnatun wa fasadun kabir idha lam yuzawwij ar-rajulu sahiba ad-din idha lam yuzawwij ar-rajulu ar sahiba ad wal khuluqi pale ambapo mtu asipomwozesha yule mtu ambaye ni mtu wa dini na tabia kwa maana mzazi asipomwozesha arrajula yule mtu ambaye sahiba dini wal khuluqi ni mtu wa dini na tabia la budda min wuqu'i alfitna ni lazima ipatikane fitna hata kama binti yako ulimlea malezi mazuri hata kama hata kama wangapi waliotoka makwao wanavaa majalabi wangapi waliotoka makwao wanaswali swala tano katika mabinti lakini walipoingia mikononi mwa mwanamme kama huyu ambaye si mtu wa dini si mtu wa hulka yakapotea yote wangapi ikawa huyu mzazi ni sababu kuu ya kumpotosha binti yake badala ya kumuhami kumtafutia kijana hata kama ni muuza karanga lakini mtu wa akhlaq mtu wa dini mtu wa sala bora wala abdu mu'minun khairu min mushrikin walau a'jabakum Allah anasema kwenye Qur'an mtumwa mtumwa mu'min mtumwa mu'min ni bora ni bora kuliko mshirikina muungwana ambaye si mtumwa hata kama watakupendezeni hao kwa kiasi gani lakini bora mtumwa mu'min kwa nini ulaika yad'una ila an-nar waume kama hao wasiokuwa na dini na akhlaqi watawapeleka watoto wenu na mabinti zenu watawaelekeza kwenye moto wallahu yad'u ila aljanna walmaghfirati bi'ithni anasema idha lam yuzawwij ar-rajulu ar-rajula sahiba ad-din wal-khuluqi pale ambapo mtu hatumwezesha mtu mwenye dini na tabia njema la budda min wuqu'i alfitna ni lazima watumbukie katika fitna li'annahu imma an yuzawijaha lirajulin la dina inda li'annahu kwa sababu yeye mzazi au mlezi imma an imma amwozeshe binti yake lirajulin la dina inda kwa mtu asiyekuwa na dini kweli iko kwenye sekta nzuri kabisa yuko kwenye nafasi adhimu, watu wanaipigania hiyo nafasi. Huyu mkwewe yupo hapo kweli, lakini la dina inda, hana dini, hana dini wala khuluqa inda, wala hana tabia, hana tabia njema. Anaogopa kumwozesha kijana wa sunna, kijana wa dini kwa itikadi kwamba huyu ah, huyu ukimwozesha leo, baada ya siku tano atawa mke mwingine hawa hawaaminiki hawa hawa kwa kuongeza ongeza wake hawa akaacha kumwozesha labda kwa kasumba hiyo kama kweli ni kasumba akamwozesha kijana cha kibogo na nini si mtu wa dini mtu wa kadha ikawa matokeo yake nini ubora yule aliyeoa mke wa halali au huyu ambaye ana mke mmoja lakini ana mahawara kumi na moja kwa sababu ya pesa zake na mali zake na cheo chake innal insana la yatagha araahu staghna mara nyingi wako hivyo bora nini sasa anasema li'annahu imma an yuzawijaha lirajulin la dina inda kwa sababu imma amuozeshe binti yake kwa mtu ambaye hana dini wala khuluqa inda wala hana tabia famadha yasna'u biha atamfanya nini huyo binti qad yu'adhibuha wenda akamwadhibu huenda akamwadhibu akampiga akampiga hana dini tofautiana kidogo kamwingia maungoni kamwingia kwenye mwili piga kama anavyompiga mwanamume mwenzake hana dini hajui mipaka ya kumpiga mwanamke mwanamke anapigwaje hajui piga uso uso mwanamke umevimba uso umemvimba kama anajipu kwenye uso nini mume wangu kanipiga magumi kanipiga makofi kanipiga na vibarango kanipiga kadha hii hajali hana dini ha, hachungi anajua kwamba uh, kweli sharia imeruhusu kupiga kumpiga mwanamke lakini ni upigaji wa kumwadabisha na ni mwanamke gani anayepigwa na hupigwa kwa wakati gani na anapigwa kwa kiasi gani adharbu ghairu mubarrih pigo lisilotoa ngeu lisilomvimbisha lisilomwaga damu anajua sababu ana dini na mpaka apige hakuna hatua ameshaekewa na Qur'an fa'idhuhunna wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna na wale wanawake ambao mnaogopa nushuz kufikia katika ile hali ya atarafu ah, kujinyanyua na kujiona jeuri Nachelewa kwamba wanaelekea huko hao. Kwanza kabisa, wapeni mawaidha, mweke chini. Mwenye dini anayo mawaidha, huyu hana dini na mawaidha gani? Sasa mawaidha ni qala Allahu qala rasuluhu, si mawaidha? Kaa mimi ni mume wako لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت امرأة تسجد لبعلها mtume anasema sallallahu alaihi wasallam ningelikuwa na uwezo wa kumwamrisha fulani kumsujudia fulani basi ningelimwamrisha mwanamke amsujudie mumewe kwa ukubwa wa haki ya mume iliyoko juu ya mke haya maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwako wewe mke wangu ahlul ilmi wanasema huruhusiwi kutoka hapa hata kama unakwenda nyumbani kwenu baba yako anaumwa bila ya ruhusa yangu na ukitoka bila ya ruhusa umetoka ukiwa ni asia umeasi mawaidha فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله kuwa katika hawa ana nasiha una mume wewe eh ndio vipi ukoje kwa mume wako anasema yule mama wa kusahaba mimi simfanyii mapungufu mume wangu kwa yale ambayo yako ndani ya uso wangu mtume akamwambia undhuri aina anti minhu fa innahu innama huwa jannatuki wa naruki kuwa makini ukoje kwa mume wako mume wako ni pepo yako mume wako ni moto wako mridhishe mume wako usiwe sababu ya kumghadhibisha utaingia motoni kuwa sababu ya kumridhisha utaingia peponi anamnasihi hebu basi mke wangu tuhukumiane kwa kitabu na sunna kosa langu liko wapi ana dini anajua anapita vipi amempa mawaidha kwa Qur'ani imesema fa'idhuhunna wapeni mawaidha wanaghafilika hao wanaghafilika wazindue ndio maana kuna tanbihu alghafilin kuwazindua walioghafilika mzindue anazinduliwa pale anatanabahi anaomba radhi mambo yanakwisha limeshindikana hilo na huyu ni mwanamke afifa wahjuruhunna fil madaji' wahameni katika malazi wahameni katika malazi hatua ya pili anapewa mwanamume kwa yule mwanamke anayechelea ujeuri wake kwamba nimemwambia hii nimempa mawaidha nimemwambia maneno ya Allah nimemwambia maneno ya mtume swalla salam bado basi kumuonesha kwamba siko radhi na haya ayafanyayo na mhama katika malaya baadhi wamesema utamhama kwenye kitanda hicho hicho kama mlikuwa mkumbatiana basi mtu mkumbatie ili akumbuke ile hadithi nyingine ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwanamke mungwana eh, haumjii usingizi ikiwa mume wake ameghadhibika mpaka aweke mkono wake mwanamke kwenye mkono wa mume wake alafu amwambie sidhuku raha ya usingizi mpaka uniridhie mume wangu hii hadithi ya mtume sasa sasa sawa wapi ndiyo maana ya kumhama katika malazi tulikuwa tukilala shuka moja lakini yeye na yake mimi na yangu au yeye ameelekea magharibi mimi nimeelekea mashariki ana muhama na mwanamke mwenye dini tendo lile kwake ni adhabu kubwa kabisa anayemaliza mambo yaliyo baina yake na mwanamke yanakwisha. Hili pia halikuwezekana, alikufua dafu, wadribuhunna, wapigeni kipigo ambacho hakimtoi kasoro, hakimvunji, anapigwa sehemu ya nyama nyama. Haramu kumpiga mke na asiyekuwa mke usoni. Simpige sehemu ukamvunja mfupa kipigo cha kumuadabisha cha kumwonyesha kwamba umekasirika mpaka wanipiga baba fulani naam basi yaishi sio yule mwanamke unampiga na yeye anakunja ngumi wewe unaendelea a ah, a ah, mwacha huyo si sio uliambiwa umpige huyo si sababu akifanya hivyo atakuamsha yaliyolala badala ya kumpiga kisharia utampiga pigo lisilokuwa la kisharia itakuja kutokea ambayo hayatohimidiwa mwisho wake huyo mwache ni yule mwanamke wanamchapa amekaa kimya analia ndio huyo aliyekusudiwa anichapa tumeona vizuri hapo sababu kuna wanawake ni matyson piga ile kurusha ngumi piga mimi nakupiga kakunja ngumi na kakunja sio huyo usifike huko mwacha kupiga yeye mpe mgongo lakini wewe usimpige anasema kad yuadhibuha akimwozesha asiyekuwa na dini huenda akamwadhibu kad yatlubu minha ma harrama Allah huenda akamtaka kwa yale aliyoyaharamisha Allah ya imma akamtaka kinyume na maumbile na haya yanatokea yapo tele ndoa nyingi zimekufa wa min ajili ya mambo haya mume mara mwanzo kumbe ni tabia yake alikuwa nayo ajifanya anakosea kwenye tendo la ndoa ah samani samani anapomwona mwanamke kaja juu vipi mbona usikuelewi ah unajua usiku giza na nini basi tusameheane lakini mara karudia tena mara karudia tena mara anamrubuni mara mke wangu bwana mimi furaha sipati kabisa ya ndoa mara mke wangu niko tayari kukupa chochote mimi kwa ajili ya hii nitakupa gari nitakujengea nyumba iwe ni yako milki yako na wanawake ni madhaifu aona kwamba ah kwani nikifanya hii si mara moja tu nishapata jumba langu la kifahari nishapata gari langu mwisho inakuwa ndio mchezo wake hakutoka hivi huyu binti kwao ila kaozeshwa asiyekuwa na dini asiyechunga dhima yake nani mkosaji wewe mzazi hukuangalia dini na hulka ya huyu uliyemwezesha kuna vitu vingine wewe ulivitazama mtume wako alikwambia ukifanya hivyo ukamkiuka yeye itapatikana fitna katika ardhi na ufisadi uliokuwa mkubwa sana na maneno yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sawa na maneno ya mitume wengine hayaanguki chini huu ni mfano tu waila akamtoa majalabib akamtoa hijabu ya kisharia eh, bwana siku moja moja kujitoa mke wangu imo sisi tunakwenda kule tunakwenda bichi tunakwenda wapi tunakwenda kwenye mkutano sasa mimi nionekane wewe umevaa majalabibi uko gubigubi uko gubigubi si uvae tu hivi uvae hivi kwa ajili ya sherehe tu kimaliza hapo basi haya yanatokea kwa kiasi bali aweza akamwamrisha masala ya kuwafanyia watoto wake. Mimi watoto wangu mshazoea tangu tangu naishi Ulaya mpaka sasa hivi, mambo ya happy birthday ya watoto, hii mambo yako ya dini bwana, siku moja moja bwana, hapana, mimi nitaka watoto wangu. Atajikaza mwanamke, atajikaza mwanamke kimsimamo, akikosa taufiki ya Allah tabaraka wa taala anaporomoka qad yatlubu minha ma harrama Allah huenda akamtaka huyo mwanamke kuyafanya yale ambayo ameyaharamisha Allah fayuifu ar-rajulu ibnatahu indahu 'anil muharramat anasema mtu anakuwa ni sababu ya kumzuilia kumzuilia binti yake anapoishi naye anamzuia binti yake akiwa naye anil muharramati kutokamana na mambo ya haram amejitahidi kumlea amejitahidi kumuadabisha binti yake adabu za Kiislamu hatoki toki ovyo nyumbani kwake akitoka anatoka na kaka zake na kwenda kwenye mahala panapojulikana na kwa muda maalum kaka yako fulani hayupo msubiri fulani aje atakupeleka kamlea kwenye malezi hayo afifa thumma yusallimuha lirajulin kisha anamkabidhi huyu binti yake kwa mtu ambaye yuqiuha atamtupa fima haramahu Allahu azza wa jalla alaiha atamweka atamtupa mahala ambapo ana anayafanya yale ambayo ameyaharamisha Allah juu yake akamweka katika yale aliyoharamishiwa na Allah huyo mwanamke nani sababu ya haya yule ambaye hakuwachunga mabinti zake nani awape takun fitnatun wa fasadun kabir anasema itapatikana fitna na ufisadi mkubwa إذا لم يزوج صاحب الخلق والدين أسيب أزيشوا من يتبيا ديني إن لم يختر صاحب الخلق والدين إكيو هكو تغوليوا نوزازي نوليز وبنت يولي من يتبيا ديني لا بد من وقوع الفتنة لازم فتنة تبتكانا والفساد الكبير na uharibifu mkubwa قال رجل للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه alisema bwana mmoja kumwambia Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu wengine wanasema ni Hasan al-Basri hapa ametajwa Hasan ibn Ali inahitaji kuhakikiwa قد خطب ابنتي jamaa binti yangu ameletewa posa na watu wengi faman uzawijuha nimwozeshe nani faman uzawijuha nani nimwozeshe ewe hasan nataka ushauri kwa hasan bin ali radiyallahu ta'ala anhu Qala akasema zawijha muozeshe binti yako man yakhafu Allah yule anemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala muozeshe binti yako kwa yule ambaye anamuogopa Allah tabaraka wa ta'ala fa in ahabbaha kama atampenda akramaha, atamkirimu. Kama atampenda atamkirimu. Wa in abghadaha, na kama atamchukia akawa hana mapenzi naye, ndio yuko naye, lam yadhlimha, hatumdhulumu hatomdhulumu. رواه ابن أبي الدنيا في العيال فهي تكون معه على خير hivyo yeye huyo binti atakuwa pamoja na mume huyo ala khairin katika misingi ya khairi in ahabbaha kama atampenda wa auqa Allah azza wa jalla fi qalbihi alhubba laha na Allah akaweka katika moyo wa huyu mume alhubba laha pendo la kumpenda mwanamke huyo sababu pendo la waume kuwapenda wake zao ni riziki kutoka kwa Allah tabarak wa taala rizq na kwenye rizq kuna anayepewa nyingi kuna anayepewa kidogo kuna anayepewa katikati kuna anayepewa kwa kadiri ya haja ndio maana mama Aisha radhiallahu anha anasema katika maneno yake ma ghirtu ala imra'atin qattu ghayrati ala khadija wa inni ma ra'aytuha sijawahipo kumfanyia wivu mke yeyote katika wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam kumwonea wivu sijawahi kama nilivyokuwa nikimwonea wivu Khadija na wala sijawahi kumwona anamwonea wivu mtu yuko kaburini mpaka alimamu Dhahabi akasema hii ni ajabu kubwa iliyoje kwamba anamwonea wivu mwanamke maiti kwa nini kwa wingi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kumtaja kinywani mwake Khadija hakika Khadija Khadija Khadija Khadija Aisha akasema Khadija Khadija kama vile tunavyosema sisi Khadija Khadija Khadija kana kwamba hakuna ulimwengu wote mwanamke asipokuwa Khadija Allah ameshakubadilishia khairi kuliko Khadija akijikusudia yeye Aisha radhiallahu ta'ala Mtume akasema hapana sijabadilishiwa bora kuliko Khadija Allah akaniruzuku kwa Khadija watoto pale aliponinyima watoto wa wanawake wengine akasema katika aliyosema inni ruziqtu hubbaha nimeruzukiwa pendo mimi na Allah kumpenda Khadija pendo langu kumpenda Khadija ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa auqa allah azza wa jalla fi qalbihi alhubba na Allah akaweka pendo manake riziki ya pendo kwenye moyo wa huyo mume laha kumpenda mwanamke huyo akramaha atamkirimu wa rafaaha na atamnyanyua juu sababu kuna pendo mahaba yapo anampenda anamkirimu anampenda anampandisha daraja anampa hadhi yake wa in abaghadaha na kama atamchukia kwa maana asipompenda kwa maana alijua iko hivi na hivi lakini akadhihirikiwa na vitu vingine baada ya ndoa ndo iko naye ndo mama watoto wake sasa lam yak wa lam yaqa hubbun laha fi qalbi likawa halija halijakaa pendo katika moyo wake kumpenda mwanamke huyo lam yuhinha hatomdhalilisha min alihana lam yuhinha hatomdhalilisha walam yuidha ila ahliha wala hatomrejesha kwao kwa watu wake kwamba jamani hodi haya nimekuja naye mwenzangu huyu wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillah basi binti huyu hapa walam yadhlimha wala tumdhulumu kwa nini sababu anajua kwamba mtume sallam amekokoteza ukubwa wa dhambi inni uharriju ala allahi haqqa dhaifain uharriju ila allahi haqqa dhaifain almar'ati walyatim tumenasema anasema na kokoteza na shadidia ukubwa wa tukio la dhambi la kuwadhulumu madhaifu wawili kwamba atakayewadhulumu madhaifu wawili basi mabalaa yake na madhambi yake na hatia zake kwa Allah ziwe kubwa mno almar'ati walyatim mwanamke dhaifu wa kwanza ni huyu dhaifu wa pili ni yatima haya kayasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mume anaelewa na anaelewa kama ambavyo atamfanyia hivi binti ya watu na yeye atazaa pia huenda yakaja yakafanywa haya haya kwa watoto wake waliyadhu billah